Tungkod kita dungan ang pagsidlak sa bagong adlaw din ang ginoo nga makagagahom sa tanan. Mao kanunay ang Diya. Diyos nga makagagahom. Gipangalian na mo kanimo. Naunta hatagan mo kami sa kalantip sa hunahuna sa pagdesisyon sa adlaw-adlaw namong mga buluhaton. Ihatag ka na mo ang kabaskog sa kanunay aron nga kami makabangon gikan sa kataypanan nga among mahimo. Ablihi ang among mga salabutan sa pagkamatinud-anon lang ha sa among mong gialagar ang katawan. Tugtulan mo kami sa dalan nga may kaagok o gugma. Aron nga ang among mga kaigsuunan makigtambayayon ka na mo alam sa tinuod nga kaayuhan sa kadaghanan. Ginoo, punta kanunay na makita sa among mga kaugalingon ang pagpatigbabaw sa kamatuoran, respeto sa usang-usa, inubalan sa tiunay nga tumong nga makaservisyo sa among isig katao layo kami sa sayop nga mga pamaagi o hinakog nga mga tumong, inay tabangan mo kami ginoo. Sa manginabuhing nabuhing malinaon isip mga managsuon, sipo sa imong kabubuton. Amen. Kini ang siglahanan sa RMN DXDC 601 kHz sa inyong mga radio. About 10,000 watts na transmitter output gamit ang tugot gikan sa National Telecommunication Commission. Ang among studio, limutan sa third floor, San Vicente Building, Anda and Bonifacio Street, Davao City. Ang among transmitter makita sa Gatlula Heights, Padapo Hills, Sudad sa Davao. Ang RMN DXDC, ipadagan sa mga lisensyadong radio telephone operators.